Немає сили здатної спинити обертання землі. Та краєвид переді мною немов застиг у холодному тумані. Я поминув зачинені двері в тілідо. Довга пряма дорога. Париж. Агентство П'єра Бертрікса справляло враження надійного притулку серед ворожого оточення. Пробачте, що потурбував вас у неділю, але ні ви, ні я не можемо марнувати час. Я вже казав, що не збираюсь вас дивувати, вдавати із себе Шерлока Холмса, та втім, і ви не той телепень Ватсон. Ми продовжимо розслідування разом. Я поступово буду знайомити вас із новими фактами, а ви те саме будете робити зі свого боку. Почнімо по порядку. П'єр Бертрікс розгорнув зелену картонну теку, що лежала на столі. Образ П'єра Маргла проступає чіткіше. Можливо, він не такий простий, як здається, вихователям із колежу. Бачу, ви часу не марнували, зауважив я. Ми повернулися із Манда позавчора. Я працюю не сам. Я не маю в своєму розпорядженні тих засобів інформації, які є в поліції, але мені вдалося залучити кількох кмітливих співробітників. Я спрямував їх на слід П'єра Маргла. І ось результат. Е, даруйте, П'єр Бертікс припалив жерч натоптану люльку. Подивімося, що тут є, повів далі він, гортаючи папери зеленої теки. Маргла П'єр Луї Марі Андре, народжений 16 березня 1902 року Вальє, син Маргла Жермена Оноре міського нотаря і Маргла Луїзи Терези, уродженої Лоріоль, матір утратив у віці 10 років. Батько віддав його до єзуїтського колежу сент ігнас у Манді. Характер виховання я не буду до цього вертатись, бо отець Етьєн достатньо просвітив нас. У 15 років Марла втрачає і батька і переходить під опіку материного брата, кавалерійського офіцера Еваріста Лоріоля. Малозабезпечений Еваріст Лоріоль продає контору покійного Жермена Маргола почасти, щоб мати змогу оплачувати навчання свого небожа. Отруєний газом під час Першої світової війни Еваріст Лоріоль теж помирає. І ось П'єра Маргла, що ледве досяг повноліття 1923 року, лишається сам, сам у цілому світі. Тут треба дещо пояснити. Колишні вихованці єзуїтів поділяються на дві категорії. Переважна частина це юнаки з твердим релігійним вихованням, друга частина складається з бунтівників, які протягом навчання важко приносять інтелектуальну і моральну дисципліну, шалено цьому протидіючи, ну, а згодом вони ставали антиклерикалами, навіть атеїстами. П'єр Маргла міг виявити такі настрої в той період свого життя, коли, вже бувши повнолітнім, лишився самотнім і безконтрольним. Він цього не зробив. Найкращий тому доказ його листування зі старим викладачем. А коли якийсь, видимо, непереборний розлад виникає між ним і його дружиною, П'єр Маргла відчуває серйозні докори сумління і, зрештою, віддається справу на розгляд Римського суду, який належить покірному синові церкви. Крім того, згідно із відомостями, одержаними в Боннеї, П'єр Марло був ревним католиком.